Su Bajram? Slažete se? Slažete se li neko da je antiprotivan? Bajram. Znači, pogledaj, neko je džum, nekome je od, od... Znači, mi smo u poglavlju Bajrama. Drugi hadis kaže autor Al-Bera ibn Azim radijallahu anhuma قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسكنا وسكنا فقد أصاب السنة فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شات لحم قال يا رسول الله إن عندنا عناقا hije ehabbu i min šatejni efe teđziju anna kale nam volen teđzi an ehadin barek. Od Elbera ibn Aziva radijallahu ta'ala anuhuma se prenosi da je rekao Držao nam je poslanik s.a.v. hutbu na Bajram poslije namaza. Pa je rekao ko bude klanjao naš namaz i zakolje našu žrtvu njegova žrtva je ispravna. A ko je zakolje žrtvu prije namaza, nema žrtve. Nije prinio, znači, kurban. Kaže Ebu Burdata ibn koji je bio Dajđa el naziva. ibn Aziva. Ja Rasulallah, pa poslaniče, kaže, ja sam zaklao moju ovcu prije namaza. Znao sam, kaže, da je danas dan jela i pića, pa sam htio da u mojoj kući prvo, što bude urađeno da se zakolje znači ta ovca ili da se zakolje znači ta žrtva. Pa sam zaklao moju ovcu i jeo prije nego što sam došao na namaz. Znači, doručak je bio već od kurbana. Pa je poslanik, sal sam rekao, tvoja ovca je e, ovca e, koju si prinio za meso. Jeli, žrtva, kao bilo koja druga žrtva, nije to kurban. Kaže Allah poslaniče, ja imam kod kuće anakan. Anak je koza koja nije upotpunila godinu. Koza koja nije upotpunila godinu. Pa je rekao, kaže, mogu li to zaklati? Kaže, možeš, ali neće vrijediti nikome nakon tebe. Možeš, ali neće vrijediti nikome nakon. Što se tiče Elbra Aziba, o njemu smo govorili u poglavlju imameta. O njegovoj biografiji. Od njega prenosi skupina tabina, a i neki ashabi. Prenosi od njega ibn Abbas i Ebu i prenosi Abdullah ibn Jezid al-Khatmi i također Ebu Budrete al Gifari, i od tabina Šabi, Ebu Ishake Sebiji i drugi. I ovaj hadis prenosi također Ibn Omer i prenosi ga Džabir, Ibn Abdillah i drugi kako spominje Ibn Mende u svome Mustahređu. Znači nije došao samo putem koga? El naziva. Tako možemo znači porediti puteve hadisa i eventualne dodatke koji se navode znači u hadisima. Dajđa, ovaj Dajđa koji je spomenut ovdje, Ebu Burde, zove se Hani. Znači Dajđa čiji? Ali bra Aziba zove se Hani. Kako spominje autor u poglavlju u poglavlju izvršavanja šerijetskih kazni zbog konzumiranja alkohola. Do koga ćemo doći? Kako nas Allah azuđel poživi. Kako smo počeli, ne znamo kada ćemo stići dotle. Već dugo radimo, znači u knjigu, što ukazuje, braćo, da je znanje nešto široko i obimno. I kad sve ovo pređemo, ne smije se niko zamarati da kaže da sve ovo nauči što je čuo, na pamet, sve zna. Ne smije dići glave i da kaže ja sam nešto naučio. Ne smiješ kazati da sam nešto naučio. A šta onda kad nisi naučio od onoga što se govori osim malo? Jer je znanje puno više od toga. I zato da čovjek zna koliko ne zna, to je velika blagodat. Da uči čovjek, samo da zna koliko ne zna, to je velika blagodat. Jer ima puno ljudi pa se zavaraju. Slušam ovako ljude, nešto kažeš, kaže, malo kaže, ja to nisam nikad čuo. Molim ti, ponovi to, kaže. Jarab, znači ono što si ti čuo, ti si mjerilo, ti si i što ti nisi čuo, to je za začuđenje. Znanje je puno šire od toga. Pa da čovjek uči samo da zna koliko ne zna, to je velika mu korist u tome. Neki spominju da mu je ime Malik, a neki kažu El Haris. U svakom slučaju, razilaženje oko imena, a poznat je kao Ebu Burde. Spominje a, Ibn Tahir u svome dijelu Idahul Škjal da je rekao bilo mi da je Elbera govorio mom, mom dajđi je bilo ime Kalil. Kalil znači malo. Pa mu je dao poslanik sa ime Kesir, puno. I poslanik je sa mijenjao imena jel, ona žena kaže, kako se zove? Kaže, ja sam Asija, nepokorna. Da mi kažemo, mi kaže, Asija, jel tako? Asija. Kaže poslanik, enti džemile, kaže, ti si lijepa. Može biti, kako je to ime nepokorna? Pa je mijenjao imena, znači, u... E, pa je ovdje promijenio njemu, kako se ovdje u ovom dijelu, da je promijenio od Kalil, da mu je promijenio u ime Kesir. I to to ukazuje na veliki šta? Optimizam koga je poslanik, sal sam nosio, znači, i zato ime, ime puno znači kod čovjeka. Date, Znači kada se da ime e, djetetu Talha, tako kad Talha, znači muškarčina. kada daš, mu ime Nino. Nino. Hoće sam da procuri. Nino. Kako nekakva curica. Treba da ime znači i bude da ukaže da je to šta? Da je to muškarčina. Talha. Tako. Zaid, Ne znam, Mohamed. Ammar. Mustafa. Znači ukazuje da su to muška, a ne daš mu nekakvo ime, on se sad e, ovaj, napravio sve od njega ono, ono, ono kinder jaje. Tako. Nego znači treba da bude ime tako da, da, ukazuje, da osti to da je to šta. Da to ime znači koje nosi u sebi značenje nekakvo lijepo, a ne nekakva imena izmišljati ovaj, koja, su, koja najmanje liče ovaj, na jeli, imena koje bi trebala biti pri muslimanu. Dobro. Potom je spomenuo ovaj hadis, znači i to je jedno od mišljenja, pa ponekad imamo oko mišljenja ravija, imamo različita šta? E, mišljenja oko imena, ali se ne razilaze oko nadimka i oko osobe, kao je Buhureire. Ime, ime ovakvo ili ime onakvo, ali je bitno da se zna ko je Ebu Hureyre poznat je po tome i šta je Ebu Hureyre uradio, tako da nekada ime nije ništa, ni, je tako ni bitno. Što se tiče oca Ebu Burde, on je poznat da je bio Nijar, kako smo što rekli, rekli smo Ibn Nijar, jel tako? I on je Ukbe, eh, Ukbi Bedri, znači Akabi Bedri, On je bio, znači, on je znači, dao je prisegu na Akabi i učestvoje na uh, Akabi drugo, jeli, i je na Bedru, radijallahu ta'ala A njegova majka je Ummu Sad, Pintu Saide, prenosi od poslanika, sa jedan hadis koga ovaj, o, u jednom hadisu spominje ovdje u, kod Buhari, u ovome i kod muslima. On prenosi, znači, jedan hadis od Buharije kod muslima, a, znači, mimo ovoga hadisa o kome je ovdje spomenut kao događaj, ali on nije čega ravija, šta? Nije ravija hadisa. Znači, on prenosi samo jedan hadis od poslanika, sa koji je kod Buharije kod muslima. U ovome hadisu je dokaz da Bajram, kurbanski Bajram, da ima hutbu. I oko toga nema razilaženja među islamskim učenjacima. Da Bajram, znači namaz, ili kurbanski bajram da ima hutbu. I u njemu je dokaz da hutba biva prije ili poslije namaza? Poslije namaza. Jer je rekao, držao nam je hutbu poslije namaza. Tako kaže Elbraj ibn u ovoj predaji. Ovdje se kaže nusuk. Nusuk su obredi. Ovdje kad se kaže nusuk, misli se, nusuk mogu biti uh, hudu Uzmite od, od mene vaše obrede, misli se hačske a nusuk ovdje se misli na obrede klanja, znači na žrtvu. Jer je nesike je srebro koje se čisti, da tako? Ima proseban način pročišćavanja srebra i zlata, svega što je prisutno. Pa se čisti, pa je od toga došlo nesike, nusuk je došlo životinji kao da je čistiš, da bude čista i iskrena radi koga? Radi Allaha za Da to bude žrtva čista, pa je to nekakvo e, metaforičko značenje, ako možemo tako kazati, preneseno iz jezika u terminologiju, jel u redu? Znači vezano, jer uvijek jezičko i terminološko značenje imaju uvijek su nečim povezani, jel u redu? Pa je znači, time je došlo znači da ta žrtva treba biti znači čista, odnosno treba biti nijet onoga koji je prinosi čist, a ne kaže hajka cijelo selo koliko ću ja. Kad oni kolju da ne kažu da sam škrti to, klaću ja se ljudima i ne. Nego to treba znači da bude radi na te barake. I neki sučenjaci ovo, e, posebno kazali se ovo odnosi na žrtvu koja se konje na hađu i slično tome. U svakom slučaju e, kaže se i za čovjeka koji je pobožnjak na sikun, koji je puno u ibadetu. Pa je znači ta riječ nusuk vezana za Znači za obrede, za ibadete, za slično tome. <clears throat> Kaže poslanik sa osrme, ko klanja naš namaz? Je tako ovdje rekao hadisu? Ko klanja šta? Naš namaz. Znači, ko nije klanjao sa, sa nama, nije mu ispravno. Je tako? Nije. Nego klanja, ko klanja naš namaz, ko klanja namaz koji liči našem. U njegovoj, znači, formi i vremenu u kome se klanja <clears throat> i slično tome, ima, znači, pogodio je ovaj ispravno i ispravno je znači postupio. I kaže, ko zakolje našu žrtvu? Možemo i klati žrtvu poslanika, žrtve ashaba. Je tako? Ali ko zakolje žrtvu kao što su naše žrtve. Znači, kolje je u tom vremenu, radi Allaha za ođeli, u svojstvima koja odgovara toj žrtvi, ima, znači, pogodio je, sunneti pogodio je, znači, ispravno. A ko zakolje prije namaza, nema žrtve. Znači, ko zakolje, ko prinese žrtvu prije namaza, nema žrtve. Kad se kaže prije namaza, pije, se prije što se obavi namaz. Znači, neko je zaklao kući i, ne znam, ostavio kući životinju, kaže kad dođem, onda ću je gult, oderat, ili ostavio, ne znam, kući, da to uradi žena, a on ode na namaz. Jel u redu? Jel žena dozvoljena da kolje žrtvu i da... Jel da žena zakolje ovcu? Just. Nema u tome nikakve smetje. Znači, žena može zaklati kao i muškarac. U tome nije problem. Ali ako žena kolje, znači ovcu, znači mora biti spremna da će proglasiti teroristom. Da se obučava, Zašto? Za terorizam. Jer musliman kako zakolje pile, odmah je na njoj znači, veliki upitnik od glave do pete upitnik na njoj. Ona bi sutra mogla slučajno jeli, da zakolje nekog nevjernika. Jer muslimani se predstavljaju samo ti koji samo ubijaju nevjernike, kolju nevjernike. A nigdje nevjernik na, zemlji nije poginuo od muslimana, nego muslimani uvijek ginu upravo od Evo, u Maliju, ko gine sad dole? Eno, civile ubijaju. Došli i civile ubiju. Znate, kad pustite stoku iz tora, kako, kako ona ide, kako je, tako su oni, tako se ponašaju. Jer oni to nemaju u svojim gore zemljama, ne mogu to raditi, imaju nekakva pravila. Pa onda kad dođu među muslimane, ubiješ ovaj, civila 10-15, kaže se, nemojte više, kaže, e, vlasti su rekle da ne smiju, da moraju poštovati zakon. ne samo tako moraju poštovati zakon, kao da je 15 pilića negdje neko pobio, pa se mora zakon, poštovati po pitanju. Kaže Ibn Munzir da je ulema složna, kaže Munzir, da je ulema složna da žrtva koja se prinese prije nastupa zore nije ispravna po konsensu učenjaka. Dakle, Islamska olema je složna da onaj ko zakolje kurban prije nastupa ispravne zore. Imamo dvije zore, imamo lažnu i imamo istinitu zoru. Ko zakolje, znači, žrtvu nakon nastupa ispravne zore, nakon koje se može klanjati sabah namaz, prije toga ko zakolje nije mu ispravan, znači po konsensu. A nakon toga se razilaze. Nakon toga se razilaženja. Ima sedam mišljenja. Mi ćemo spomenuti. Ovako, znači da vidite kako se Ulema razliša oko tog pitanja. Kaže imam Šafije i Davud od zahirijskih učenjaka da vrijeme nastupa nakon što iziđe sunce i održi se i klanja se namaz i hutva. ali oni ne uslovljavaju klanjanje, nego oni uslovljavaju da sunce iziđe i da prođe toliko vremena u kome bi se mogao obaviti namaz i održati šta? Hutva. Jel u redu? Iako nije obavljen namaz, bitno je da prođe koliko? Recimo po sahata. Jel u redu? Može biti namazi i lijepo i hutba za pola sahata. I to ulema ponekad, kao što, islamski, kao što hanefijski učenjaci uslovljavaju, oni kažu tešehud nije ruk namaza. Tešehud. Ali je sjedenje na tešehudu, sjedenje u tom, taj vremenski period koji treba da se prouči tešehud, on je rukn. Jel Pa kad bi čovjek sjedio samo i ne bi ništa učio, namaz mu bio šta? Ispravan. Ali kad bi samo sjeo, digao zuge sežda i presalamio, namaz mu šta? Zašto? Zato što nije proveo taj vremenski period na sjedenju, koliko bi mu trebalo da prouči šta? Ovdje je znači ista stvar ili slična. Sunce iziđe, jeste, ali ne možeš plati dok ne prođe vremenski period u kome bi se mogao obaviti namaz i održati hutba. To je stavi mama Šafije i to je stavi mama Davuda. Rahimahumullah. Oni kažu, ako zakolje nakon ovoga vremena, ispravan mu je kurban, svejedno. Da li je imam klanjao ili nije? Svejedno. Da li je klanjao Bajram čovjek koji prinosi žrtvu kurban ili nije? Svejedno, da li je od stanovnika pustinja zabiti nekakvi udaljeni ili je od stanovnika znači urbanih zona, znači gradova. Svejedno da li je putnik ili nije. Svejedno da li je imam zaklao ili nije, da li imam primio žrtvu ili nije. I Ibnul Muzir je podržao ovo mišljenje. Drugo mišljenje imama Ebu Hanife i Ata koji kažu ulazi vrijeme klanja kada su u pitanju ljudi koji žive u pustinjama i u zabitima nakon što nastupi prava zora. A što se tiče ljudi koji žive u urbanim zonama, znači gdje su gradovi i gdje ima imam i gdje se klanja, znači ili njegov namjesnik gdje se klanja Bajram, oni kaže mogu tek nakon što klanja imam namazi i održi hudbu. Znači prave razvoj između koga? Ljudi u urbanim zonama i oni koji žive u zabitima. Kaže imam Malik, nije dozvoljeno osim nakon što klanja i što održi hutbu i što on zakolje. Mora prvo zaklati. Imam, misli se na koga? Na Efendiju, je tako? Na Efendiju? Ne, na misli se na halifu ili njegovog namjesnika koji je znači tu, to je imam. Je tako? Jer imam je onaj koji predvodi ljude. E, od glagola emme je, je umu, što znači predvoditi ljude. Pa mi kažemo imam zato što predvodi ljude u namazu. Je tako? I predvodnik ljudi bi trebao biti šta? U svakom pogledu, tako? Pa bi imam trebao biti šta? Predvodnik muslimana u svakom pogledu. Stoga imam se ne bi nikako smio naći na stadion. Da gleda utakmicu u redu. To ne doliči imamu da on dođe na utakmicu i da navija i slično tome. Imam treba biti predvodnik ljudi u hajru i u dobru. A ne tamo gdje se ljudi čine zabranjene stvari. Pogledajte u Egiptu. koliko je ljudi umrlo? Koliko je ljudi poginulo Sad je 20 i nešto je poginulo zbog protesta, zbog onoga što je bilo. I koliko će još glava pasti zbog čega? Da bi, ušla napuhana lopta u mrežu. To je, to je znači, pamet nečije i nekih muslimana je kao lopta. Nako, unutra je prazna. Znači, kako ono, lopta napumpana, tako je njihova, njihov razum. Samo mu je, kako će ta lopta ući u mrežu? Ja dobro ušla ili ušla, živio, šta se je promijenilo u tvome dunjalku i tvome ahiretu? Ti navijaš, i tvoj tim pobjedio i gdje god dođu razvale, sve pobjedio. Reci mi, šta je to popravilo u tvome dunjalku i tvome ahiretu? Reci mi ništa, da, da pobjede i da dobije svaki dan ovaj, po, kravu zlatnu svaki onaj igrač, ti ništa nemaš. Nego on tebe koristi i tvoje navijanje i tvoj žar, on koristi i bogati se, a ti ostaneš tamo negdje sjediš i, i izvini na izrazu, rastu ti uši. Tebi uši rastu, a on se bogati. E tako je to svoje vrijeme upotrebi u nešto što će ti koristiti. Ako ne, ne mora biti za ahiret, za dunjalu. Idi ti trgovinu, kupuj, prodaj, gradi, širi se. Ako ne za ahiret, može za bilo što, da imaš nekako korist. A da čovjek sjedi da, da nekome drugom koristi, da neko rabi i, ovaj, da bude nekome ovaj predmet preko koga će se bogatiti, to, to se ustima. ne bi smio dozvoliti. Kaže imam Ahmed, nije dozvoljeno klati, klati prije namaza. A, znači imama. A dozvoljeno je poslije, prije nego što imam zakolje. Znači, kod imama Ahmeda je bitan šta? Bitan je namaz. On je taj, znači, ovaj parametar. I nema razlike između ovdje između ljudi u urbanim zonama i ljudi koji žive po zabitima i pustinjama i slično tome. I ovo je rekao isto Hasan al-Basri, Uzaji, Ishak i drugi. Kaže imame Seuri, uh, ibn Amre Seuri, Seuri, Sufjane Seuri, oprosti, Abdurrahman al Seuri kaže, dozvoljeno je poslije namaza imama, a prije hutbe i za vrijeme hutbe. Znači vidite da imam, dok je imam rekao salamu alaikum rahmetullah na desnu stranu, hajmo i na lijevo kazati da iziđe ovo iz razilaženja, odmah može ići kući klati. Imam tamo priča, drži hutbu, meni nije obaveza da šta, da slušam hutbu, nego ja odo i koljem. To je tako kod imama Seurija. Kod Rebije kaže da je dozvoljeno onome ko nema imama, a, da zakolje prije izlaska sunca. Ako zakolje prije izlaska sunca nije ispravno, nego mora sačekati, znači, izlazak sunca. I kažu hanefijski učenjaci, dozvoljeno je poslije zore i to je stav Ibn Mubareka i drugi. Ovo je znači sedam mišljenja. Najpreće je zaklati kada dođeš na Bajram, poslušaš lijepu, Klanjaš Bajram, poslušaš hutbu i odeš kući zakon. To je znači najispravniji način klanja. A ovo drugo sve znači razilaženja i ovaj hadis u kome govorimo je dokaz znači da ne treba čovjek da kolje prije nego što dođe, znači prije što obavi namaz. Ovo je kada je dozvoljeno početi s klanjem. A dokle se može klati i tu je opet razilaženje. Dokle se može klati i to je opet razilaženje. Pa jedni učenjaci kažu da može do zalaska sunca zadnjeg dana tešrika. Koji je to Zulhidžet zadnji dan tešrika? Ko će im kazati? Molim? 13. dan. tojest dan Tešrika je 13. Zulhidžet. Jer prvi deseti Zulhidžet je Bajram. A prvi dan, znači, koji se boravi na mini, i drugi, i treći ko želi, a, oni, to su dani Tešrika. Pa je dozvoljeno do zalaska sunca zadnjeg dana Tešrika. I to je stavi mama eh, Hasan al-Basri, Ata i Šafije, Uzaje i drugi. Neki kažu do drugog dana, to znači do 12. Zulhidžeta, i to je više imama Ahmed, imama Malika, i Ebu Hanife, i Seurija, i Ahmeda, i e, drugi. Neki kažu, dozvoljeno je samo na dan Bajrama, to je Ibn Sirin, to je njegov mišljenje, to mišljenje slabo, samo na dan Bajrama, može se drugačije kvatiti. I dozvoljeno je, kažu neki, a, ljudima koji žive u urbanim zonama samo na dan Bajrama, a ostalima je dozvoljeno i u danima tešrika neki kažu dozvoljeno je u cijelom Zulhidžetu, to kad je jad spominje neki učenjaka. Neki kažu a, dozvoljeno je dan Bajrama i šest dana nakon toga. U svakom slučaju najpreče je znači zaklati na dan Bajrama. Na Bajram da se kolje žrtva, to je najpreče. Čovjek da dođe kući, Bajram klanja i da zakoli, to je najpreče i to je najbolje. Da li je dozvoljeno klati noću? Noću može se klati. Kod imama Šafije dozvoljeno je i kod imama Ebu Hanife i Ahmeda i Ishaka i većine učenjaka dozvoljeno je klati, noću, ali je to mekru. Zato što noću kada se kolje, znaš što njihovo vrijeme kada je bilo noć, znaš kada se kolje, ne možeš dobro vidjeti tako, šta je preklano, kako je preklano i slično tome. Pa kažu da je to šta? Mekru. Dok kaže ima mali da ovaj, da to nije dozvoljeno i to je jedan i od imama Ahmeda, da tako nije ispravno, mora zaklati drugu žrtvu. ovo je došlo recimo, klanje čovjeka koji je, u fiku se spominje propis čovjeka koji kolje, koji je slijep, isto tako. Slijepac kolje. Može li on zaklati? Može. Ali neka olema kaže, veliki dio oleme kaže da je u njegovo meso jesti. Odnosno da je mekruh ono što on kolje. Zato što slijepac ne može dobro vidjeti, jel tako? Dođe, uzme i ne zna šta je ispred njega, koliko je prerezao, šta je prerezao i tako dalje. Može pogriješiti lako tu, pa kažu da je mekruh. Tako isto je ovdje noć. Znači ovo ima nekakav uzor da se ne može obaviti šta? Ovo kako... I zato je neka ulema i kazala da je noću zabranjeno šta? Ukopavati mejte. Zato što se ne može šta? Ne može dobro vidjeti. Znači kako djece staviti, kako će znači biti. Noću kaže mekru, ispravno je da nije mekru. Ispravno je znači da je dozvoljeno noću kopati kao danju. I dženaza nema ništa ono što smo mi odredili dženazu posle ikindije, to smo mi sebi odredili što nam je lakše. A nikakve smetnje nema da dženaza bude posle jacije, da bude posle sabaha, prije sabaha, u tri, u dva ponoći, nikakve smetnje nema da dženaza bude ako se zna, znači da će biti više ljudi, da se pomjeri, ne znam, kratak vremenski period, ne smeta, ali ono što se radi, da se dženaza ostavlja, da se čeka sa njom i tako dalje, to nije, to nije znači ispravno. Čekamo dajđu iz Amerike. Dađe nikada Allahu ne seždu, pa on nije. Nikad. Ne zna ni klanja dženaze. On će doći tamo i gledat će oni pored njega šta kako će, ili Amidža, ne znam, ili ovaj ili onaj, i čeka se da dođe da je taj dajđa njegov, ne znam, Rej Suleme Dunjaluka. Hoće koristimo nešto? On je mrtav, gotovo. Treba mu klanjati i kopati ga. A dajđa kad dođe nek na kabur i na, na, na kabur neka mu klanja ženazu, sam za sebe ne smeta. Pa je, kažu, po noći nije dobro, neki učinjac pravi razliku između kurbana i onoga što se kolje na Bajramu, e, na, na, hađu, između hedija i udhije, kao što je prenosilo od Ešheba, malikijskih učenjaka. Kažemo, znači, najprije će to uraditi posle namaza. Kaže, tvoja ovca je ovca koja je e, zaklana radi mesa. Znači, od nje imaš samo šta? Meso, nije to, znači nije to kurban. Kaže, u drugoj spredaj, kaže, to je meso koje je zaklao svojoj porodici. Koje je zaklao svojoj porodici. Dobro, ovdje ima jedna bitna stvar, to je da čovjek kada radi ne izvrši obavezu. Znači, ili čovjek koji uradi zabranjenu stvar iz neznanja i koji ne izvrši naređenu stvar iz neznanja. Jel to isto? Jedan ostavio naređenu stvar iz neznanja nije izvršio, a drugi uradio zabranjenu stvar iz neznanja. Jesu li im dvojica isti ili jedan ima teži, ili, ili je postupak jednog od njih dvojice teži, opasniji? Hm? Ovaj, ovaj, čovjek nije izvršio naređeno, je tako? Nije izvršio šta? Izvršio ga neko, znači ne, ne, ne tretira se, kaže, ko uradi tako, ko zakolje, kaže nema čega kurbana. Znači nije izvršio šta? Naređeno. Šta je opasnije izvršiti, ostaviti da se izvrši naređeno, čin zabranjeno? Opasnije ostaviti naređeno. To je u šarijetu. Nemojte sad, nemojte sad mjeriti između, između teškog grijeha. Ovaj čovjek, recimo, ne znam, e, ostavio je, ne znam, određenu stvar koja je da je učini, a vam otišao učinio nekakve harame koji dolaze do stepena kufra ili blizu. Nemojte to. Nego isti stepen. Kad uzmemo isti stepen, veći grijeh je da čovjek ne čini naređeno. Jer čovjek koji ne čini naređeno, ovaj, on je ohol. Za razliku čovjeka koji učini zabranjeno, može li ga njegova duša navesti težnja ka tome? Da, da uzme kamatu radi zarade nekakve, ali tako da uradi, ne znam, prohtjevi njegovi pa u pitanju nemorali, slično tome, može ga duša navesti. Ali kad neće da čini naređeno, to je šta u pitanju? Oholost, odbija to. Odbija Allahova naređenja. I zato pogledajte naredbu še, grijeh koji je počinio, je bio šta? Odbijanje čega? Naređenog. A šta je, šta je učinio Adem a.s. Šta je učinio? Je li odbio naređeno ili je učinio zabranjeno? Za vidjeli razliku? Kako je jednog, te oba bila primjena i pokajao se i, nastavio dalje, a drugi se nije pokajao je bio ohol. Pa je oholost bela u tom pogledu odbijanje. Pa znači postoji razlika između šta dvije? Dvije stvari. Postoje razlika dvije stvari, Dobro, ovaj čovjek nije ovdje šta uradio? Naređeno. Pogledajte mu Muavija ibn Hakema es-Sulemija koji je došao u namazu, klanjao i kihnuo i rekao Alhamdulillah. Pa su, kaže, ljudi počeli udarati svojim dlanovima o stegna. Kaže, ušutkavaju me. jo sam mi tuneni, ušutkavaju me. Kaže, pa sam rekao, teško mi se šta je, pa sam, kaže, ušutao. Pa ga poslanik sam nije prekorio. Učinio je šta? Iznenanja šta? Šta je učinio? Zabranjeno, prestup, se pričati u namazu. Pa je pitao šta je, kaže što mi, što mi, kaže što me gledate tako. A nekad je bilo u prvo vrijeme samo je bilo dozvoljeno šta pričati u namazu. Pa je došla zabrana, ali on nije znao za nezabranu. Pa sami znaju, pa udaraju. Šute Allahov robe. A on ne zna šta je. Kako pa do jučer smo pričali, dođeš pored u čovjek, salam alaikum, koji je rekao, treći to. I klanjaš pored njega. Mogao ga pitati, šta je, bilo dozvoljeno pričati. Pa je došla zabrana, ali on nije znao da je došla zabrana. Jel I onda je došla zabrana, pa je progovorio. Pa sam, kaže, ušitao. Pa kad je završio namaz, kaže poslanica, ovo je, kaže, namaz. U njemu je, kaže, zikr i učenje Kur'ana i tespi. Kaže, nije dozvoljeno ništa od ljudskog govora. Kaže, nisam vidio profesora Mualima, kaže, poljeg ovaj, od poslanika sam. Nije me prekorio, nije me udario, nije na mene zagalamio, nego mi je, kaže, rekao tako i tako lijepo me upozorio. Pa mu je prešao preko greške zato što je u namazu i znanja učinio šta? Zabranjeno. A ovaj ovdje čovjek, je on učinio ovaj, je on učinio, e, je on ostavio naređeno? Jeste, nije ga učinio. Je on učinio zabranjeno? E, jeste, pitanje teško je. Jel da? Ma nije učinio zabranjeno, on je zaklao ovcu u tom vremenu, ali mu neće biti tretirana kao šta? Nego idi kod još jednu. Nije učinio zabranjeno. Ti za zakolji slobodno prije, prije izlaska iz sunca i prije i zore nastupa kolj. Kažemo lijepo, imat će djeca i žena da jedu, meso, a sad odi kup novi kurban pa kolj. Ti nisu zabranjeno. nego je ostavio šta? Naređeno, nije zaklao, znači u vremenu vaktu kome je, znači treba oplati. Pa mu kaže ovaj, ovaj, pa je, znači njegovo opravdanje, znači nije u tom slučaju primljeno, već je dozvolio, znači to samo, jeli njemu kako će ono do toga. Kaže ovdje, kada sam spomenuli anak, to je znači e, koza koja nije napunila znači šest ili koja nije, napunila godinu. Što smo kazali ovdje na početku kad smo spomenuli? Znači koja nije napunila godinu dana, jest. Koja nije napunila godinu dana. Neki kažu da je to koza koja još uvijek doji majku. Da je to znači to nekakva procesa. To je znači ti izrazi koji su došli ovaj, kod nas je ono bilo, kako su govorili, dva zuba, tri zuba, četiri zuba, ne znam koliko, jeli. To su mjerili, to su stari ljudi znali, znači osnovu toga procjeni koliko je stara. I to je bilo, znači, vrijeme, oni znali, znači, dok otvori usta, dok vidi zube, znači, zna može li biti za kurban ili ne može biti za kurban, Shodno godinama. A onda je posebno gore po kičmije, ovaj, jel tako, masira je, gleda koliko je, koliko je, jeli, ovaj, koliko je debela ili mršava i slično tome. Jest. Kaže Allahov draža mi je od dvije ovce. Jesmo to rekli tako u prevod hadisa? Šta? Nismo? Mora to biti u hadisu. U sam ja rekao i je i šatim. Jesam ja preveo? Nagime sam preveo. Nisam preveo. Znači, došlo je ovako, kaže Elbra, Elbra ibn Azib je rekao, kaže Ebu Burd ibn Nijari rekao, kaže, zaklao sam, kaže, prije, kaže, htio sam prvo što sam htio jeste da bude zaklano u mojoj kući, znači pa sam jeo, doručkovao, znači došao sam znači na namaz, kaže tvoja ovca je ovca mesa. Kaže Allahu poslaniče, ja imam jednu kozu, ona nije napunila godinu, draža mi je od dvije ovce. Može li mi, kaže ona, kaže može tebi, ne može nikome nakon tebe. Smo rekli može tebi, ne može nikome nakon e, dobro, onda je znači, ta nam je dio, nije, taj nam je dio proma, promakao, trebali smo kazati, znači da je poslanik, sal rekao, <clears throat> E, imam, kaže, dvije ovce, imam, kaže, jednu kozu, ona mi je draža od dvije ovce. Pa je rekao poslanik, sve možeš ti, ali ne može niko više nakon tebe. Dvije ovce, draža je zato što je, znači, meso je ukusnije, ljepše, znači, bila je krupnija, debela, znači, može biti mlada, ali da je šta? Da je ugojena, ali tako, da je debela. Pa je zbog toga, znači, ovdje poslanik, sa mi dozvolio. I ome hadisu je i šaret naznaka da je pri ovome, pri kurbanu bitna, e, bitno, znači kvalitet mesa. Da bude šta, meso što kvalitetnije i što znači ukusnije, a nije samo šta? Količina mesa, nego je bitna znači kvalitet. I ome hadisu je spomenuto da ovo vrijedi samo za evo Burdu, a da ne vrijedi za druge. Ali mi imamo hadis da to vrijedi za Ukbeta ibn Amira. I da to vredi za Zejda ibn Halida, El Džuhenija. Znači došlo u hadisma kod Buharije i muslima da je poslanik sa dozvolio Ukmetu ibn Amru da zakolje jare. I došlo je kod imama Bejhekija od Ukmeta da je rekao da je poslanik sa podijelio za kurban pa je dao njemu jare i rekao, kaže, za ga. Kaže, i nema niko više pravo nakon tebe. Pa i njemu dozvolio. Pa i njemu dozvolio. Pa ponekad može biti, znači, da dođe šta? Da dođe, znači, ta olakšica i za jednog, znači, i za drugog. Kaže Imam El Bejhefi, ako je ovo u hadisu, ovaj dio što je ovdje spomenut, ako je on ispravan, to jeste da se radi da je za kurban, kaže onda je ova olakšica i jednom i drugom. I tako sam isto za Zajda ibn Halida, da je poslanik, sa sam dozvolio mu, znači da zakolje jare. Kaže Imam El Fakihi, treba, kaže, pogledati zašto je dozvolio samo Ebu Burdi. Kaže, treba to ispitati zašto je njemu dozvolio, a nije drugima. Imam El mawardi je veliki šafijski učenjak koji je imao 450. iđeske godine, on je odgovorio na to pitanje. Jeli, po svome viđenju i štihadu, kaže, prvo kaže, dozvolimo je zato što još uvijek tada nisu bili propisi objavljeni. Tada kada je on to uradio, kaže, nije propis bio objavljen, nego je nakon toga došao u tom negdje među vremenu, pa mu je rekao, tebi može, ali drugima nakon tebe ne može, jer je sad došao šta, novi propis koji vi niste znali. To je jedno. Eh, jedna stvar i kaže druga stvar zato što je poznavao, kaže, njegov ihlas i njegovu bogobojaznost, li kažem poznavao njegov ihlas možda putem objave i slično tome, jer ne može poslanik sa osam zaviditi u čije srce, tako? Pa zbog njegove velike bogobojaznosti i iskrenosti da je ovaj imao pravo ono što nemaju, li drugi. Imam Euzaija je rekao da može biti za kurban ova eh, jare koje nije napunjeno godinu dana, i da može biti čak jare koji ima šest mjeseci, oprostite, šest mjeseci koje je napunilo, sedam mimo toga može biti. Što je mišljenje iznimno i slabo, jer hadis jasno ukazuje da ne može biti ni ono koje ima šta? Godinu. A kamo onda ono koje je napunilo samo šest mjeseci. Tako da to to mišljenje znači slabo. Iz ovoga hadisa se još uzima da uzvišeni Allah te barek ima pravo da određene ljude odlikuje na drugima određenim propisima putem poslanika, da je jednom dozvoljeno, a da drugom šta? Da nije to dozvoljeno. I uzima se iz toga hadisa da je poslanik taj, sallallahu alaihi sallam, kome se mi vraćamo po pitanju propisa. Sve što od propisa nije jasno, pitamo poslanika, sallallahu alaihi sallam, i nakon toga je to tako postupa. I ovoga, iz ovoga hadisa se uzima da, je, da su dani ovaj, ili dan Bajrama, da je zabranjeno postiti. Jer je to dan, ovdje je rečeno, dan jela i pića. Pa je Bajram dan jela ovaj i piće, Bajram je haram postiti. Haram postiti. Bajram, se ne smije postiti. Nakon Bajrama se može postiti. Prvi dan Bajrama i nema nego jedan dan Bajrama. Imamo, kaže, imamo drugi dan Bajrama, pa treći kaže, četvrti dan Bajrama će doći gosti. Koji četvrti dan Bajrama? Nema Bajram četiri dana. Bajram ima jedan dan. A četvrti dan Bajrama, to su uveli e, ili lijenčuge, oni koji vole da imaju što duže praznike i slično tome, pa su uveli da ima da se više praznuje. Bajram je jedan dan. Drugi dan više nije Bajram. I tu nema razilaženja među učenjacima. A to tri dana, četiri To je tri dana Bajrama, nakon toga imaš ovaj dane tešrika. To nisu dane Bajrama, to nema veze sa Bajramom. To su posebni dan. I oni su dani jela i pića, znači, ovaj, i njih je mehkruh, znači posti, a nakon toga, znači, posti normalno za, dan kad je, ne znam, kurbanski Bajram, prvi dan ševala je haram ili halal posti? Šta mislite, ovi s desne strane moje? A, bešir šta mislite vi? Prvi dan ševala, je li halal post ili haram? Halal. Zato što je to šta? Ševal mjesec nije zabranjeno. Hajde vidimo šta će ti reći svoj šef. Šta misliš ti šefe? A vidiš, on kaj da je haram. Pa razilaženje među ulemom, A mi moramo imati široka prsa kada je u pitanju šta? Ulema i razilaženje. Prvi dan ševala je Bajram. Prvi dan ševala je Bajram, pa ga je zabranjeno šta? Post, jes. Jer ovdje se kaže dan jela i pića, pa znači to ne treba jeli post. To bi bilo nešto o hadisu Al-Bara ibn Aziba. Allahu ta'ala, alamu sallallahu ala nabina Muhammed, ala alihi wa A ponekad je poučavanje, znači čovjek kad neko nešto ga upita i on pogriješi, ovaj. Ja sjećam, znači kad sam god ja se jedne obratio jednom mom šehu i kažem, pitam, žena radi otkrivena. Je li joj zarada halal? Kaže on meni, kaže Ebu Ahmede, kaže, ti, ti si onaj koji stječe znanje. Ti ne smiješ, kaže, tako pričati, ko obični svijet. Kaže, tvoj se jezik mora razlikovati od jezika običnog svijeta. Ja sam pitao, i da kjane teštarilu mu Radi otkrivena. Ali se to u arapskom jeziku shvati da joj je posao otkrivena da joj zanimanje šta? Ima zanimanje koja se zove otkrivena. Ne, nego kaže reci radi, a ona otkrivena. I nakon toga nikad više nisam pogriješio. Znači, jer kad ti učiniš grešku i neko te popravi, onda ti ta greška ostane šta? A možeš ovako da popraviš drugog 30 puta. Koliko je, ljudi popravljeno pred vama? Jeste zapamtili sve to? Ali ti kada si popravljen zapamtio, znači nevinost to zapamtio. Pa je cilj znači od toga samo znači da se, da se poučimo. Jeste. Žena koja radi otkrivena. Žena došla i radi otkrivena u tvornici čarapa, u tvornici plastike, nečega što je halal. Pare koje zaradi, te pare su halal. A ona je, ona griješna što je izišla tako. Znači, nije, njena zarada nije haram. Zato što ona radi halal posao. Ali je griješna zato što je izišla šta? Pa nije vezano za zaradu, znači, nije vezano za njeni meta koji ona zarađuje i način, kako, nego je vezano za neku spoljašnu silu, a to je šta? To što je otkrivena, što je, pa nije vezano za zaradu. Jeste. Ali čovjek radi i prodaje alkohol, a žena radi druga pokrivena prodaje alkohol. Pokrivena i prodaje alkohol. Je li joj haram zarada? Nije isto dvoje. To je razlika. To hoće da, do toga hoće da dođemo. Ona kada prodaje alkohol, je li tada paru koju uzima, je li direktno vezana zarada za, zaharam? Direktno. A ovamo kada zarađuje, je li zarada vezana za haram? Nije, ona radi. Radi svoj posao, ono što treba, samo što je ona došla šta? Hajmo ovako kazati, hajmo drugačije pričati. Hajmo drugačije. Došla žena pokrivena na radno mjesto. I sve, ovaj, ovaj, došla je, znači, radno mjesto pokrivena. I tu ima muškaraca, prolaze pored nje. I radi halal posao. Prođu nekad muškarci da pored i namiriše se. Jer je haram zarada? Nije. ona je došla, ovi, ima bi samo rezali ovaj sablju i uzduž. Polako, lahovi robovi. Znači, znači, žena koja radi, znači, i nije haram vezan direktno za šta? Za posao. Njena zarada je kao zarada halal. Ali ona griješna što je šta? Ovako ćemo, ajmo ovako. Ja otišao kod Bešira. Otišao kod njega u biro, sjedim kod njega i vidim dobru jaknu. Ima on kožnu jaknu i on se okrene ja kožnu jaknu kradem i napolje. I dođem ovdje u džamiju, bučem kožnu jaknu i kažem Allahu ekva, da klanjam Allahu dva rekiata duha namaza. Da se zahvalim što sam dobio kožnu jaknu dobro. Allahu ekber i klanjam dva rekiata namaza. Jer moj namaz ispravili ili pokvaren? Ispravni. imao sam abdest, E, šartovi namaza, rukno se namaz ispravan. A jesam li ja griješan što sam ukrao jaknu? Jes. Ja sam griješan? Dobro. <laughs> u redu, lijepo. Znači, uzeo si kaput ukraden ili si došao nekoga istirao iz kuće. Kažeš mu, znaš šta je, imaš pet minuta, pokupi se, izađi iz kuće i ovo je, ovo sad moje. Ko što Srbi radili. I čovjek iziđe i ti klanjaš u njegovoj kući, ti je oteo. Jel ti namaz ispravan? Jeste, jer tvoj namaz, to što si ti oteo nečiji metak, to nije vezano za šta? Za namaz. Ali ti došao da klanjaš i ispred tebe seđada, na njoj ne ti klanjaš. Je to sad vezano za namaz? Jeste. To je vezano za šartove namaza. Razumijete gdje je razlika? Znači moramo razlikovati da ne bismo požurili, jer najlakše je sjediti ko te što šta upidaješ, haram, boj se Allaha, u džahnem ćeš. Ne smiješ tako. Ne, treba razlikovati. Pa kad joj kažeš tvoja zarada je halal, ali tebi je haram što izlaziš takva i ti iskod Allaha prokleta, e onda ona kaže, u redu, znači moj posao je halal, ali ja se vam pokriti. Pokriti se onda je na posao, alhamdulillah, tako može. Jel u redu? Učitelji po islamu zaslužuju veliko poštivanje. Vrijedi li to isto za učitelja koji imaju nešto protiv islama i svoju mržnju prema učenjaku? Učenjaku ispoljavaju. Vrijedi poštivanje. Pazite, poštivanje je jedno, ljubav je drugo. Poštivanje je da prema nekome se lijepo ophodiš, svejedno volio ga ili ga mrzio. Pazite. A ljubav je da ga poštivaš i voliš ga. Pa ćeš ti poštivati komšiju nemuslimana, a ćeš ga voljeti. Čovjek nepokoran Allahu, vrijeđa muslimane. Ja te mogu poštivati tvoj odnos da bude ljudski prema tebi. Tako znači da odnos bude lijep prema tome, čak i da on vrijeđa nekoga ne smeta. Znači treba biti odnos, treba biti lijep, a to hoćeš li ga voljeti ili nećeš, to ostaje, to je vezano za tvoje srce. Pa poštivanje nije vezano za što? Za ljubav. Nema ništa sa ljubavlju, tako? Gdje smo shvatili ovu razliku. Gdje je razlika? Znači nešto da bi bilo vezano moramo znači znati znači da li je stvar vezana za, i ovo je poznato pravilo kod islamskih učenjaka, oni kažu da li zabrana određene stvari uslovljava znači negiranje njene validnosti. I o tome se, znači, puno islamski učenjaci su raspravljali, znači, i govorili. Ispravno, znači, ovo što su vam kazali, znači, da, da stvar da bi bila zabranjena mora, znači, biti šta? Mora biti, znači, vezana, znači, mora biti na, na ovakav način. Pazite, kada dođemo do pitanja, znači, koja su, u kojima su zabrane, moramo, znači, gledati ta zabrana, jer se tiče direktno čega? Propisa ili je ona vanjska sila? Pa i metak ponekad može biti haram sam po sebi, a može biti haram zbog spolješnje sile. Bilo redu. I meta koji je haram sam po sebi. Koji je to i meta, ko će mi kazati? Sam po sebi. Kamata. Nije kamata. I meta koji je haram sam po sebi je svinsko meso. Svinja. Ona ne može biti nikako halal. Ne možeš od nje napraviti ovcu nikako. Halal što je haram i metak sam po sebi je alkohol. Osim ako se pretoči u nešto, to je drugo. Haram i metak sam po sebi je znači ono što je samo po sebi haram i ostaje haram. Kamata nije, braćo, kamata je spojošna sila. Jer ti čovjek otišao, uzeo 500 eura iz kamatne banke i došao i ja radio kod njega kuću, ja mu fasadirao kuću, ne znam, fasade radio, šta sam već radio, nije bitno. I on im plati s ti 500 eura što uzeo kamatu. Jer sam ja griješan? Ti 500 eura, znači one nisu haram, one su halal. Samo ima jedna spolješnja sila koja djeluje na njih i u tom momentu bivaju haram. Dok pređu sa ruke u ruku, one su halal. Dobro, pređe svinja iz ruke stojana u mujinu, Jel halal? Ne može biti. Jel u redu? A 500 eura od kamate je prešlo, jel halal? Jeste vidjeli? Zato što je svinja haram po sebi i ne može biti halal, a kamata nije haram po sebi, nego je zbog spolješne sile. U redu. Ja otišao, uzeo 500 eura, ovaj, ne znam, u kamatu banku. I otišao tamo on meni dali 500 eura i zapisali kamatu. Jel to haram? Jel uzimate pare haram? Meni. Ali ja otišao tamo i rekao onome, ono šef tamo, on dobar čovjek, te molim te, hajde ko bude pozajmica između nas, gdje poništa onu kamatu tamo i da ovo bude pozajmica bez kamate, on gleda, dobro, hajde, može. I ode tamo i poništi kamatu. Kaže, vrat 500 eura za mjesec dana. Je li haram? Postalo ti isti je 500 eura koje je bile haram, postalo šta? Halal. Zato što je samo na njih djelovala spoljašnja sila da promijeni šta? Da promijeni propis njihov. Dok ta spoljašnja sila nestane i one su, i one ono. Čovjek došao i ukrao drugog čovjeka 500 eura. Izvukao mu iz džepa. Ovaj bio na seždi, ovaj mu došao, uzme mu iz džepa. Jel u redu? I ima to tako, kada kradu oko kjabe, što ne bi u džamiju. I ovaj, uzeo mu i dođe mu posle toga, kaže mu, znaš šta je, ja sam tebi zulom učinio, vrat. Ja sam ukrao te 500 eura, evo te tvoje pare nazad. Kaže, halal ti je bilo, neću im. to od mene. Jesu mu sad halal? A bilo mu prije toga šta? haram. samo se ta spoljaša sila, to djelo, dok nestane, taj metak biva halal. Dok to ne može u imetku koji je sam po sebi šta? Haram. Zato da ti radiš kod čovjeka, ti radiš čovjeku kuću koji postoje kamatno i ne znam, trguje nekakvim zabranjenim stvarima i tako dalje i ti dobiješ pare za ono što se radio tebi halal. Dođe tebi čovjek, ti prodaješ, ne znam, prodaješ banane, prodaješ e, telefone, nije bitno šta, i dođe čovjek i plaća ti parama koje je kamatno uzeo. Da tebi halal uzeti. Ti prodaješ, ti njemu prodaje, tvoj rad sa njim je halal. A to odakle je on došao, ti je ispitivati. Odakle je ona, onaj prije njega, odakle je došao, kome je došao, nema tome kraja nikad. Ti to nizdužan ispitivati. Jesi. Jesi.